جموع الکسره جمعهای کسرت الامثله هشتا رو آورده در حالی که اینقدر زیاد آورده این جمع کسرت اینقدر بابا وزنهای زیادی داره که نگید این عربی واقعا عجیب است حمراء جمعش میشه حمر ابیض جمعش میشه بیز جریح جمعش میشه جرحا جرحه تو قرآن اومده یا نه بیز که اومده حمر هم که اومده با الفاظی دیگه جرحا اومده یا نه اومده شیخ سهل حافظ سهل جرحا بله ریشش که صد درصد اومده او ما جرحتم مریض مرزا که اومده است در قرآن دیگه اینو که بلدید کامل بله کمالتون ماننده بر وزن فعلتون کاتب کتبتون کریم جمعش میشه چی؟ بله کریم جمعش میشه کرما من کرماء العرب آه؟ غرباء غریب غرباء مثل بخلا بله کلمه ای که بر وزن فعیل باشه مثل کریم بخیل بخلا بله این اه، هشت مثال آورده اما قواعد خیلی زیادن برین روی قواعد جمع الكثرة يدل على ثلاثه الى غير نهایه میگه اولا میگه جمع کثرت از سه تا بینهایت رو شامل میشه از سه تا چی بینهایت اون از سه تا ده بود این از سه تا بینهایت اوزان و جموع الکثرتی البته بعضی جمع کثرت تو میگن میگن از ده تا بینهایت چون اگر از ده تا سه بگن که ولی این تاریخ به نظرم دقیق تره واقعا هم دقیق تره بریم جلوتر اوزان بله. آره اوزان و جموع الکثرت كثيرة و منها اوزانش خیلی زیاد هستن از جمله اونها آنچه که می الف فعل فعل هست و یطرد فی کل وصف على افعل فعلا میگه این قاعده مترد هست یعنی همیشگی هست یه قاعده کلی هست یه قاعده قیاسی و همیشگی هست فی کل وصف على افعل او فعلا در هر وصفی که بر وزن افعل فعلا باشه مانند احمر حمرا جمعش میشه حمر بر وزن فعل پس احمر حمرا جنش میشه چی؟ حمر البته حمران بیز در قرآن اومده است بعدش بریم جلوتر با فعلا بر وزن فعلا چه کلماتی بر وزن فعلا جمعشون میاد و یطردو فی کل وصف میگه این قاعده هم قیاسی هست در هر وصفی علا فعیل که بر وزن فعیل باشه به معنی مفعول مانده جریح و مریض که معنای مفعول رو دارند دالن علا حلاکن او توجع دلالت بر حلاک یا دردی میکنه معنیش میگه لحاظ معنایی دلالت بر حلاک یا وجع درد جریح و مریض خب جریح دلالت بر حلاک میکنه و مریض هم وجع توجع پس این وصفی که بر وزن فعیل باشه به معنی مفعول بر وزن فعلا میاد جمعش مانند جریح که جمش جرحا هست مریض که جمش مرزا هست جیم فعلتون جیم چی؟ فعلتون مانند کملتون و یکون جمعا لوصف مذکر عاقل میگه فعلتون جمع برای های مذکر عاقل هست که بر وزن فائل هستند مانند کامل و کاتب مانند کامل و کاتب مال مذکرها بر این وزن میاد که صحیح اللام البته هم باشن پس میشه کملتون جمع کامل کاتب هم میشه کتبه کاسب هم میشه کسبه بعدش میاد دال فعلا مانند کرما و یطرد فی وصف لمذکر عاقل میگه این هم مترد هست این وزن مترد هست برای وصفه های مذکر عاقل مانند کریم هم وصف برای مذکر و برای عاقل کریم دیگه علا فعیل زمانی که بر وزن فعیل باشه پس وصفی که بر وزن فعیل باشه و برای مذکر عاقل باشه و به معنی فاعل باشه جمش بر وزن فعلا میاد مفید للمدح او زم میگه این دقت کنید کرما لحاظ معنایی یا برای زم هست یا برای مدح کرما مدح هست بخلا زم هست غیر مضاعف مضاعف نباشه ولا معتل اللام نباشه کرما دیگه معتل اللام نیست دیگه جان مین لام الفیل آره ما میشه اون اینا اینا چی خودشون خود به خود آسونن یک جای میبینید تشخیص این دیگه جمعه اگر اون چارتای قلت نبودا بدونید کسرت دیگه این کاری نداره خب پس بریم جلوتر 169 قاعده تغییر داد و من جموع الكثرة الكثيرة الدوران في الكلام ما يأتي میگه از جمله های کثرت که در کلام زیاد میآیند های زیر هستند اینجا زیاد وقت رو صرف نکنید فعالتون و في فی وصف لمذکر عاقل على میگه این قاعده هم فعالتون هم این وزن مترد هست در وصف مذکر عاقل که بر وزن فائل باشه مانند قاضی بر وزن فائل هست مانند قاضی و غازی البته این برای لام ها هست فعالتون برای چیا هست اونجا گفته بود صحیح اللام ها بر اون وزن بوده نه بله پس لام ها قاضی میشه غزات رامی میشه رومات قاضی میشه قضات داعی میشه دعات خب بریم جلوتر فعل و یطرد فی وصف على فاعل او فاعله میگه این هم مطرد هست در وصف وصفی که بر وزن فاعل یا فاعلتون هست ولی صحیح اللام مانند راکع که میشه رکع صائم که میشه چی؟ صوم بله در قرآن اومده است فعال وزن بعدی فعال هست و یقترد فی وصف لمذکر عاقل علی فایل این هم هست در وصف برای کلماتی که وصف هستن برای مذکر عاقل و بر وزن فایل هستن صحیح اللام و صحیح اللام هستن مانند کاتر که میشه کتاب حارس که میشه چی حراس زارب میشه زراب آره دیگه این شرایطو داره بر وزن فاعل باشه و صحیح اللام باشه دیگه مال مذکر عاقل هم باشه بر وزن فاعل هم باشه جهال از همینه دیگه سامع بله حاطی سماعون البته اون چیز دیگه است خب بریم جلوتر افعلا افعلا این برای چی و یطردو فی وصف العاقل میگه این مطرح هست برای وصف عاقل برای وصفی که برای عاقل هست و بر وزن فعیل هست به معنی فاعل و معتل اللام هست و چی هست مانند غنی غنی معتل اللام هست یا نیست بله. بر وزن فعیل هست یا نی بله. بله غنی بر وزن فعیله شدید هم غنی هم اغنیا اشدا هر دوتا در قرآن اومدن انتم الفقراء الى الله بله اشدا علی الكفار اومده اغنیا هم اومده است کجا اومده یا ایها الناس انتم الفقراء یا ایها الناس این چیز دیگه است اون آخر غنی مفرد اومده است ان تكونوا اغنیا اون حدیث والله هو الغني الحميد من بابا بالي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافة بله بله اه. آه، گفتن نحن نحن أغنياء آه، حراجیان مثلا فقرا بله بله یهودا هم گفتن ید الله مغلوله غلت ایدیهم بریم جاها زیاد اومده است آره. خدا رو شکر که کار مغزتون کار کرد بعدش خونید قبلش نخونید فعال یکون جمعا لاسم الا فعله نحو لجج مدان او لوصف علا فعلا مؤنث افعل کبر و صغر پس فعل این هم جمع برای اسمی هست که بر وزن فعلتون هست و اسمی که بر وزن فعلتون باشه جمعش فعل هست مانند لوجا جتون که جمعش میشه لوجج حجج بابا حجج چیه لوجج این لجاج درسته لجاج و مدا جمع جمعش میشه جمعش میشه فعالون فعالون لجاج میشه حجاج هم بر وزن همین مشکلی نیست ولی این لجاج که کتاب آورده یا وسی که بر فعلا باشه مؤنث افعل افعل و فعلا اکبر و کبرا کبرا جمعش میشه کبر اتفاقا اینو خودمون خوندیم در میزان و صرف حتی کبرا کبریانی کبریاتون کبران در جمع چی نه در اسم تفصیل جمع شمینه اگر یادتون باشه تو خود میزان و صرف اینو آورده کبرا کبریانی کبریاتون کبریات جمع مؤنث سالم شه کوبرون جمع چیه شه مکسر شه کبرون جمع مکسر شه بله خب جمع فولا میگه جمع فولا بر وزن فعل میشه مانند کبرا جمعش میشه کبر صغرا جمعش میشه صغر متوجه شدی؟ زربا جمعش میشه زرابه خب فعلا میگه مهنس اصل دیگه بله. افعلون افعلانی بله. افعلون فعلا فعلیانی فعلیاتون دیگه بله بعدش فعلون جمع بعدی بر وزن فعلون میاد جمع کسرت بعدی و یکون جمع من علا فعلتن این هم جمع برای اسمی هست که بر وزن فعلتون باشه مانند کی و نقمن که مفردش نقمتون هست کسرتون هست پس جمع کسرتون و نقمتون میشه کسر و نقم پس این فعل جمع چه اسمهایی هست؟ اسمهایی که بر وزن مفردشون بر وزن فعلتون هست جمعشون میشه فعال مانند نقمتون که جمعش میشه چی؟ نقم نعمتون که جمعش میشه چی؟ نعم نعم نعم زیاد اومده منتون میشه منن بله بله لقل چی لحمل لحمل الرمال من قلل الجبال احب الي من منن الرجال اینا همشون اسمین بودن خب بریم جلوتر فعالون و یکون جمعا لاسم علا فعل فعال هم جمع اسمی است که اون اسم بر وزن فعل باشه و صحیح اللام باشه مثال جبال جبال جمع جبل هست ببینید مفردش فعل هست جمعش بر وزن چی شده؟ جبال شده ولی فعیل و همچنین فعیل و فعیلتون مانند کرم که جمع کریم هست بله، آه؟ زیرام جمع هست است زرف جمع زیراف است میگه چی میگم میگه ولی فعیلن میگه همچنین جمع اسمی هست که بر وزن فعیل هست و فعیلتی و بر وزن فعیلتون هست و من بابی کرما این فعیل و فعیلتون وصف هستن اما از چه بابی؟ فعول یفعولو بله. پس مانند کرام و زراف کرام و زراف جمع هستند ولی جمع چه کلماتی هستند؟ جمع کریم خودش گفته بود این فعال هم میتونه جمع اسمی باشه که بر وزن فعال هست جبال که جمع جبل هست هم میتونه جمع اسمی باشه وصفی باشه که بر وزن چه هست فعیل فعیلتون هست که از باب کرومه باشه مانند آه. کرام و ظراف که مفردشون کریم و ظریف هست بله کرامن کاتبین ظراف که هم نیومده است در قرآن فعول فعول جمع چه کلماتی میتونه باشه و یکون جمعا لفعل لفعل میگه فعول جمع اسمی میشه که بر وزن فعل باشه بر وزن چی باشه؟ فعل باشه ولی اسم باشه وصف نباشه اسمن یعنی اسم باشه وصف نباشه مثلث الفائی مثلث الفا باشه غیر واوی العین عین الفعلش واو نباشه مانند قلب که جمعش میشه قلوب مثلث الفاء منظور این يعني که فا فعل و فعل و فعل یعنی هم میتونه زمه داره هم کسره و هم فعل فعل فعل یعنی میگه فعول جمع برای فعل هست مثلث الفا یعنی هم برای فعل هست یا هم برای فعل هم برای فعل ببینید مانند فعل مانند چی؟ دقت داشته باشید بحث خیلی مهمیه فعل مانند قلب جمعش میشه قلوب الان بحث فعول هستیم ببینید قلوب مفردش چه؟ قلب پس میگه فعول جمع اسمی میشه که بر وزن فعل باشه مانند قرد جمعش میشه قرود جند جمعش میشه جلود پس جند بر وزن فعل بود جمعش میشه جنود قرد قرود قلب قلوب فهمیدید؟ و اسم علی فعل و همچنین جمع اسمی میشه باشه که بر وزن فعل هست مانند کبد که جمعش میشه کبود نمر که جمعش میشه که نمور این هم اسم حیوانیه نمر این شد یه فعل مثلث الفعل فاز هست اعراب داشته باشم به همین معنی آره فعل و فعل و فعل مثلث الفعل معنیش اینجا اینه خب و ادامه میگه وابی این نباشه این الفعلش واب نباشه دیگه این ارجاف نباشه عجب این نه جمع میشه و یکون جمعا لفعل و جمع کلمه که بر وزن فعل هست بله بر وزن فعل هست اسمن اما اسم باشه وصف نباشه این معنی این جمله هست آره، بر وزن فعل باشه اسمه مانند قرد ولی اسم باشه وصف نباشه مثل حسنون بله. وصفی نباشه باید اسمی باشه با مثل قلب خو نه بعدش گفت مثلث الفا گفت بر وزن فعل باشه مثلث الفا یعنی میتونیم بر وزن فعل فعل فعل قلب بر وزن فعل نیست خو خلاص شد رفت قرود قرود بر وزن قرده بر وزن فعل یعنی مفردش بر وزن فعل باشه مانند قرد فعل بله بر وزن فعل باشه یعنی فاعل فعلش کسره داشته باشه اینش ساکن فعل بر وزن فعل لفعل گفتی بود برای فعل خب این البته یک کمی واقعا پیچیدگی های داشت ولی به فضل خدا شما جوانان اونو نگذاشته اینجوری اما وزن بعدی فوائل هست وزن بعدی چه هست؟ فوائل یعنی جمع بر وزن فوائل میآید ماننده کواکب و قوافل ويطرد في فاعلة ومطرد هستین در فائلة چی وسم باشه تي اسم مانند کواتب نواسن و وفي فاعل و زمانی که بر وزن فاعل باشه ولی وصفی برای مؤنث باشه مثلا عاقل یا ناشز ناشز بر وزن فائل هست وصفی برای مؤنث ناشز وصفی برای مذکر یا برای مؤنث یا حامل برای مؤنث میگه اگر کلمه بر وزن فاعل بود ولی وصفی برای مؤنث بود باز هم بر همین جمعش بر وزن فوائل میاد مانند اواتل و نواشز اواتل اون زنی رو میگن که هیچ گونه زیورالاتی برش نباشه ناشز هم زنی رو میگن که <clears throat> نافرمانی شوهر رو کنه که در قرآن اومده است بله در اومده است دیگه نشوزا نشوز فعیدوهن آره. در مورد زنان ناشزه اومده دیگه خب بریم جلوتر پس ناشز اه، صفت زن فقط هست ولی بر وزن فائل هست و فی فائل وصف لمذکر و اگر و اگر بر وزن فائل بود وصف مال مذکر هم بود بر همین باب باز هم می آید بله واللاتی تخافون نشوزهن فعیذوهن اه، بله و فی فاعلین و اگر بر وزن فائل باشه وصفا لمذکر وصف چی باشه مذکر غیر عاقل اما عاقل نباشه مانند شامخ جمعش میشه چی؟ چرا؟ چون برای مذکره و بر وزن فائله اما برای غیر عاقله برای چیه؟ پس میشه جمع شوامخ ساحل هم میشه سواحل شامخات بله جبال شامخات شامخات چی شده؟ اون فرق میکنه اون جمع مؤنثشه این جمع مکسر ما نیاز داریم ولی بله. وفي اسم على فاعل واسمي که بر وزن فاعل باشه او فعال یا بر وزن فعال یا بر وزن فعالتن مثل کواهل که مفردش کاهل هست جواهر که مفردش جوهرتون هست سوامع که مفردش سومعتون هست جو اه، جو اسمی که بر وزن فاعل یا فعال یا بر وزن فعالتون باشه اسم اسم اون موقع جمعش بر وزن فوائل می آید جوهرتون جمعش یعنی بله. میشه جواهر در اصل جوهرون کوکبتون جمعش میشه کواکب چرا جوهرتون یکی جوهرتون فرق بر جوهره دیگه جوهره تنیز دیگه چی این آورده آورده اینه اینه برای آورده یک استاد یک یک آورده بر وزن اسم بر چی باشد فاعلین باشد یک یک ببین و فی چی مانند کواهین که در در در کاهینی میداد کاهل کاهل که جمعش میشه این این بر نی فوعلون فوعلون فوعلون کدوم است فوعلون فعالون بس جوهر هست پس جوهرتون نمیشه احسن جوهرون جوهرون مانند کوکبون که بر وزن جمعش میشه بر وزن فوائل احسن راست میگه جوهر من... که جمعش میشه جواهر جواهر مانند کوکب کواکل جوهر هم جواهر در زبان فارسی البته همون گوهر همون جوهره به فارسی میگن گوهر جدی خب سومعه بر وزن فعله هست که جمعش میشه سوامع بله بابا مهم روی کلمه نگردید بحث روی اینه که اگر اسمی بر وزن فاعل فعال یا فعالتون بود جمعش بر وزن فاعل میآید بر وزن بله سومعه یعنی که جواب بده میشه بله اسمی که همه رو توضیح داد کلماتی که جمعشون بر وزن فوائل میاد همه رو توضیح داد یا فعائل فعائل چه کلماتی بر وزن فعائل میاین جمعشون و یقترد فی کل رباعی هر رباعی مؤنث ثالثه مدتون زائده حرف سومش حرف مده زائده باشه مانند صحائب جمعش هست تی مفردش هست صحاب در قرآن هم کلمه صحاب اومده آقای کی بله. دیدیش بس بله. <laughs> صحائب جمع صحاب هست گفته بود فعائل جمع برای کلمه ای هست که رباعی باشه خب صحاب رباعی دیگه سین و و الف و ب بغیر از این که رباعی باشه مؤنث باشه و حرف سومش حرف ال اه، اه، ماده زائد باشه ماده زائد باشه صحاب که اه، ما قبل آخرش که من سومی هست الف هست صحائف جمع چه هست جمع صحبتون جمع صحیف صحیف سومی حرف حرفی بله صحیفه که سومین حرفش یا هست و الا و ماده هست عجائز که هم جمع عجوز هست عجوز هم رباعی هست و هم حرف سومش واف هست که یعنی مده هست عجائز جمع عجوز هست عجائب جمع عجیب هست غرائب جمع غریب هست بله مفائل آخرین وزن آورده البته اینجا تموم نمیشه ولی اینا پرکاربرده هستن که اینجا آورده است خدا رو شکر که دیگه بیشتر نه آورده مفائل ويقترض في كل رباعی میگه این اه، وزن هم مترد هست مترد هست در هر رباعی که مبدوع به میم زائده که با میم اضافی شروع شده است پس مفائل جمع اون رباعی های است که با چی شروع شدند با میم زائد مذکرن کان او مؤنث فرقی ندار چه مذکر باشه چه مؤنث مثل مفاسد جمعش مفسده هست خیلی مفاسد خود جمع نیست بله مفاد مفردش مفردشو آورده. مفسد مفردش مفسده بله منازل مفسدتون هم میشه مفسدتون هم میشه مشکلی نیست منازل جمع منزل هست پس میگه اون ربایی که با میم زائد شروع بشه جمعش میشه بر وزن مفاعل چه مذکر باشه چه مؤنث باشه خدا را شکر که این همه باب و تا اینجا کار به پایان رسیدیم رسوندیم و اینها اوزان مفاسد مفاسد برای مؤنث مذکر درست آره چی مذکری باشه چی مؤنثی جمعش وزن مفاعل هست مانند مسجد با میم اضافی شروع شده جمعش میشه چی مساجد مقبه شاید اینجا یک فامیل مفاعل نه یک باز اینجا هست که مفاعل یا چی میشه اون جمع منتهل جموعه بله اون هم قواعد خاص شده داره انشالله میاره نه منتهل جمع ببینید از میان جمع های کسرت همشون سماعی اند درست این ضوابط رو آورده بود ولی سمایی هستند اما جمع منتهل جموع قیاسیه چون دو باب بیشتر دیگه نداره